Baktım şehitlerden kalan mirasa, Baktıkça halime boğuldum yasa. Ülkemde kan var, ülkemde cinayet, Nice kez gördü bu dava ihanet, Perişandır yurdum, yurdum tarumar. Birkaç harami yurdu yağmalar. Çoban abasına bürünmüş kurtlar, yağmalar sürüyü, gitti umutlar. Kabahat oldu hak, batılsa erdem, ne namusum kaldı, ne hayat erdem.'' Sen gideli buradan mazlumlar öldü. Hak ve adaletin beli büküldü. Şeriattan bir taş düşerse eğer, gönül ehlinin virtleri düşer. Yüklenmedi dağlar bu ağır yükü, aciz yüreklere düştü bu ülkü. koparıldı nice başları uğrunda. Kutlu kıyam koru bizi bağrında. Şayet görseydi bu ahvali dedem, eylerdi feryatla figanla her dem. Duy sesimi kurttan türemiş faşist. Sende terör, sensin gerçek anarşist. Belirdi lakin bir muştu ufuktan, Biter zillet, attı ziya şafaktan.